חי, ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואבן, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה. לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים ותבואנה נרות אסתר וסריסה ויגידו לך ותתחלחל המכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא הדח אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם ואת פת שגן הכתב ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להרות את אסתר ולהגילה וצוות עליה לבוא לבוא אל המלך להתחנן לו לבוא אל המלך מלך להתחנן לו לא. ובקש מלפניו על עמה ויבוא ויבטח ויגע לאסתר אה, את דברי מרדכי ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא אחת דתו לחמית. לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסר להשיב על מרדכי לך כנוס כן את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותיי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר עבדתי עבדתי ויעבור מרדכי ויעבור ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר